na zdravlje i spasenje, neka je ovo drugo bdenje, braćo i sestre, evo kako smo vidjeli, radost izbija iz svih ovih stihira, iz akatista, iz kanona, iz samog tropara i poziva i nas na duhovnu i neprestajuću radost. Prošli smo kroz prvo bdenje u sredu i ona silna metanija i ono silno ponavljanje pomiluj me, gospode, pomiluj me, da bismo evo danas došli u sveradosnu pohvalu Majici Božjoj. I time nas crkva mudro i kroz sam život njen i život naš poučava da istinska radost može doći jedino kroz istinsko pokajanje, istinsko zajednicu sa Bogom, istinsko priznanje svoje grešnosti. I ovaj veliki post je upravo trebao da nam posluži da sagledamo duboko svu, svu dubinu svog pada, svojih promašaja, svog života koji ide u potpuno pogrešnom pravcu, da se uplašimo samih sebe i svojih strasti, i svog egoizma i gordosti koja nas uvek prati, koja nam je najveći neprijatelj, ali videći sve to, ne da se uplašimo, da padnemo u čajanje, depresiju, malodušnost, već smelo da imamo poverenje u milost Božju, u milost njegove prečiste majke i svih svetitelja koji su sabrani oko njegovog lika i da zavapimo kao što smo u ovom prvom denju kroz one sve stihire vapili gospode pogiboh pre kraja pomiluj me. Smelo, sa hrabrošću, Znajući koliko smo nedostojni i grešni, ali videći dobrotu Božju i milost Božju i ljubav njegovu sa druge strane koja nam ide u susret, obradovat ćemo se istinskom radošću i evo slaveći njegovu prečistu majku i samo ako smo se istinski pokajali, ako smo istinski osetili tu razdaljinu između Boga i nas koju je Bog sam prevalio da bi nas da bi prišao k nama i kroz svoj domostroj spasenja kroz svoje stradanje, ka kome već idemo polako, iduće subote u Vaskrsenje Lazarovo proslavljamo imajući u tome i znamenje našeg Vaskrsenja koje se ima zbiti i onda ulazak u Jerusalim i strašna poniženja koje je Gospod pretrpeo e da bi nas spasao i da bi nama podario istinsku radost i mir i život večni pa ćemo tako sada uzeti blagoslov od Majke Božje, pomazati se uljem sa kandila kod njene svete ikone, dostojno jest, a sutra da ta, tu krunu blagodarenja kroz svetu liturgiju savršimo sabirajući se, slaveći sabor svetih, slaveći i nju i samo gospoda, jer upravo je ovaj sveti oltar na kome se nalazi sveti presto, ako bismo eto malo i dali slobode duhu, jeste upravo i poput njene utrobe koja je u sebe smestila nesmestivog tako se ultaru smešta putir sa telom i krvlju gospoda našeg i izlazeći on se daje nama, dolazi nam i obožuje nas, osvećuje, oradošćuje. Pa tako sveta liturgija će biti sutra u 8 časova u malom hramu dole, hramu Vavedenja Presvete Bogorodice, da se saberemo i da zablagodarimo i da umolimo da nam Gospod i njegova presveta majka podare da tok posta završimo i da veru neokranjenu sačuvamo i da glave nevidljivih zmija satremo kao što se i molimo na onoj molitvi pređe osvećene liturgije tako sada polako da u miru celivamo ikonu i da se pomažemo, uzmemo blagoslov.